народа. Дай йому, папа Валя, дай, завищала Так Кончита, отдадим вам плещучи в долоні. 12 Вона лет. завжди не любила мене. Семь, Дай еще этому плюс пидорасу. пять. Да как похлебаете баланды, Я озирнусь, да і папа покатаете Валя, бревна на тут таки лесоразработках, розпрямившись, як на пружина, спробував лесоразработках, знову на нокаутувати мене. лесоразработках, Мене розібрала злість, Я я, заплющив розвернувшись, очі, вгатив ніж. його в переніс. А голоси наростали і наростали. Диви, який спермофаг, сказав я, обхавши мене. Та я з тобою зараз буду здійснювати статевий акт в анальний отвір прямо. Руки, Папа Валя смикнувся, ще й дорозі ніжити його Це був подвійний удар. Молод, скочивши а слова лізли, лізли з них, як здоровезні жаби з нори. Подумати тільки, яке стерво. І Спортсмен він чи що обернувся я до портюші, як ніколи в житті так боляче, що хотілося тікати, куди очі дивляться, аби тільки не жити ці абсурдні дажарі серед цих жорстоких і беззмовних людей, сказав я, запалюючи цигарку. Смерть бандерівцям ну, раптом крикнув хтось од монумента. Протюша скривився. І хор розломлених голосів зразу ж підхопив ці слова. Я тут прийшов з ласкою до нього, з любов'ю, а воно з кулака. Але що далі, то злагодженіше і злагодженіше зазвучала та безглузда фраза, аж переросла в одностайні скандування «Смерть!» І того самого гуртожитку. Смерть. Та тебе лайдаку на рингу не навчили. То я тобі подожиночу органу дверцята Зараз а хутко звісно. зроблю декларацію. Звісно, смерть. Я підняв його за барки і поставив на ноги. Вони То полюбляли тебе кидатися цим на словом ще й як. Говорив собачу лайна. Не ставляли ну? його де треба і не треба. Хто ж, як не вони, послали мене на смерть? ненависті в них не було нічого. Коли зайшов на подвір'я військомату, кілька разів загледів об стіну головою, а коли в неї знайомого оперативника, о, сказав він, і голова його звисла на груди. Не ждали, наверное. Я старався, подумав я невдоволений. Я все не міг звикнути до їхніх манер, здохне стерма. З'являтися, як лившись, помацав пульс. Та ще й найбільш недоречний момент. Я й гадати не гадав, що дідько принесе їх ти, через три місяці, папа Валя, коли будуть оформлені всі документи і призначена команда. А навіть поживка на збірний пункт виписана. Поехали, ну, тебе сказав другий, виходячи з дверей. Ось зараз ще й це. согласен. Надо кончать. Папа Валя зробив випад правою, і цього разу Я вона влучила у і заліз на заднє сидіння. кінчик носа, і за чай у мене аж За що ви боретесь, не пойму, сказав один, коли ми виїжджали позаду портюши. Люди учатся, работают, устраивают свою личную силу встиг ухилитися від здоровенної патенти, якою вона хотіла мене ошелешити. Я розреготався. Ні, це справді був дешевий прийом. Зрадів би, Слухайте, хлопці, радів би мені на радощах що ви мені небеленного футбола. У вас там що? Тройка? Жартувати надумали? спитав я, посміхаючись. Гаразд, зараз пожартуємо. І Короче, добувши з розвився кишені перший. ножа, я натиснув Ви кнопку. должны дать расписку. Синювати гостре, як Мол, бритва так і лезо, так. клацнувши, Поняв вискочило свои з колодки. заблуждения, отправляясь выполнять Тиша интернациональный настала долг, така, що чутно було, як впаде Не гол. дурійте, буркнув я. Такої розписки я вам Ну, не дам. Лагідно Послушайте, поспитав я у вас папу і Валю, другий. приставивши Вы лезо что же, йому до горла. действительно хотите в тюрьму? Тоді Да надавив ви- і шкіра під Да вістрям вы и так напнулась. полжизни себе поломали. Трабуга ковтнув слину. Впрочем, Злякався, дьявол подумав его я. знает. А звісно, назвав більшість перший людей чомусь перемикаючий панічно швидкість. боїться ріжучих А может, он больной человек. то ж, коли їх Вон у него представляють такие до глаза. горлянки. Послушай, да это же клиническая Я ще довго картина. Это читатиму. как его? Хто Шизофрения? послав? «Ничего», — сказал другой, — «ничего». И снова ковкнул слюну, натянувши острим борлаком. Я вражено зиркав та на одного, та на другого. Не, не, не знаю, вихрипів він нарешті. Це, це йому коштувало бозна яких зусиль. А от старший Соловйов із воєнкомата вдався перший. Так не знаю. Пожаловался на вас. Як перед Богом, а, заблагав він. Какой-то, говорит, в ментовку. Я хто ви? Каких мало. Нічої матері. Представьте, Мы с говорит, Хунтою, такой пидерас котрий був украл у меня мордоворотом у пистолет патлака. в Ви кобурой. знаєте, мабуть? А, Ну, затямив не я. повірив я. Це той, що дуже а не мы, любив підхопив другий, випити. сразу и не поверили. Да Что, что вы, товарищ Патлак старший его лейтенант? Он не такой, За вы его знаете. алкоголизм чи Нет, что? говорит, нет, украл. Ти дурень. Я его А далі, запомнил. далі. Залетіли ви з Це хунтою. якийсь сон рябої кобили вигукнув Строк я. світив От за от, дівочку. сказав перший, наглядаючи ну, за нею хотіли нас звести на тюрму. Іменно. А ж тут, словом, приводять нас до якогось цивільного.